nervo celoi culpas pri tropezo. Dum longa tempo, sciencistoi credis che defecta transporto de la satiga hormono leptino estas la causo por gras corpezzo. Pro novai eblezoi rigardi en musan cerbon, nun tiu teorio povas esti rifutata tial homoi farigias tro dicei. Esploristoi en Muncheno al proximigis alla respondo je tiu demando je unu pascio. Helpe de nova tridimensia procedo, ili constatis che defecta transporto de la satiga hormono leptino ne estas, kiel gis nun oni supposis la causo in esplor resultoin ili publicigis en internazia giornalo pri grascorpezzo, kiel informis la esplor centro en Muncheno. La procedo ebligas alla vide videbligi sur ecrano, ce experimento cun musoi, la voion de la hormono en la cerbo, kai sequi la hormonon en tiu voio. La resulto estas che la satiga hormono leptino attingis la cerbon cae ce maldicae cae ce dicae mussoi je suffice granda quanto. La causa de la mangio conduto, do lau concludo de la esploristoi, devas trovigi en la nervo celoi mem. Leptino estas grava satiga hormono, kio estas formata de grassa histo. Se homo simple ne satigas, quancam li mangios multe, la causo portio povas trovigi en resisto contra leptino. La concernai homoi daure sentas malsaton, quasau iliai reservuioi por grasso neiam estus plenigintai de longe. Scribas las ciencistoi en sia comunico. Gis nun, oni estis convincita che la causo por ilia hormon resisto estas defecta transporta proceso, diras la cefa autoro de la studagio, quiu nun rifutas tiun conjecton. Ni nun povas iom malvastigi la limoin de la causo por resisto contra oleptino, cae nun povas focusigin ian esploradon alla moleculae molecula mecanismoi ene de la nervo celoi, diras alia stiencisto de la esplor centro. Se ni povaste cifri ciuin procedoin en nia conduto concerne satigion, tiam ni povostis volvi nova in terapioin contra u gras corpezzo, cae povas celite subteni dica homoin ce la reductado de la peso sed compreneble la mecanismo qui al homo trodicigas cae povas aliflanque reducti sian peson, estos pli complexa, cae tial necessos ne nur contrao batali resiston contrao certa hormono, set necessos ancao agordi la mangio conduton cae la mangiagioin alla specifai besonoi de homo kiu estas trafita de tiu problemo.